geweeg en weer opgeskryf. Allemaal wat teruggekomen het, het te vir die God van Israël offers gebring wat op die altaar verbrand is. Daar was twaalf bulle voor al die Israëlieten. Ons het 96 ramen, 77 lammers en 12 bokken voor die sonde geoffer. Ons het al hierdie offers vir die Heere op die altaar bij die tempel verbrand. Hulle het ook die brieven wat die koning geskryf het, vir die koningse ambtenare gegeven. Hulle was gouverneurs in West-Evraat. Die ambtenaren het die volk in die tempel van God met alles gehelp wat die koning gesê het hulle vir hulle moet gee.